Gure ondoren daukago zen doai bat eta eta itzen itzen jo ditu pelotako inote dira. Apa, dei! Egon nintzen dira. No? Eta egiten dira tolosako inauteriak. Tolosako inauteriak tolosan, dipuzkoan ospatzen dira inauteriak. Esango dira zuzere egiten den inauterian hauetan lagun taldeak, balborra da, txarangak, tosnak, desileak, sokan muturra, gastronomia eta txuzina zoa egiten dira inauteri hauetan. Badakizu zer egiten den ortegun izunean? Ortegun izena egunik abierakarrienetakoa da. Koizean, amaiketako txiki bat egin ondoren, Herritarrak udaletzera inguratzen dira erkoerdiko txupinazoa ikustera. Jai bidua. Arratxaldean, oikoa izaten da sesenak ikustera joatea. Sesenen lehen egunari hasiera emateko. Tau partean, tolo sargazte jendea eta jariak eduki hoi ditu. Zere zuten da, azteleen materian? Azteleen minutea bereziki tolosarrak eta inguruko herritakoak biltzen diren eguna da. Egun osoa tolosako eta inguruko herrietako aizi aldi taldea ateratzen dira egun osoa. Aiekati, tente, kirkino, atxelena, toka okamuturra eta sesenak ateratzen dira. Esaldu, esalduko dirazu zer egiten den azte, arte nauterian. Azte arte inotea inotearen azken eguna da. Hogeita lau puntuetan jardinaren hileta ospatzen da. Ezkerrik asko eta agur. Hori, agur, agur.